Elle est toujours le plus fort qui a raison. Hey, hey, hey! J'vends la bugger toutes les saisons. La les gang! J'arrive masqué dans ta maison. Shoot! Que 2 bêtes de deux gars, dans ta PSP, je depuis l'époque de la PSP Ces fils de pour volume me tester, par le coup ils ont fini l'esté La concu fume le spé, quand j'ai mon 38 spé Moi je suis trop parano, dans la street je me slash HISO 22 chaque la conclu, on fait du HG en mode 1 fois, 2 fois, 3 fois, so 22 si tu veux, tu prends, y'a kilo, y'a pas demi. mi c'est le has-bot, j'ai finis comme demi Bitch, tu vas sec, bitch, bitch, tu vas descendre. J'vends la neige pour partir en taille. Le mois de décembre, on va te pop smoke. Euh, euh, on va descendre. Un musique suffit pour faire de toi descendre. dans ta région. Aye. Bébé, bébé, trop religion. Croyant comme si j'ai trois religions. Fuck ta légion les jambes. On met fin à des légendes. Pas de jackda comme un Bagdad, on te fume sa mère. Pas de barbales que des pactaches c'est la rue sa mère. suis avec ta petite au elle allait à l'air. je connais des gens qui assassinaient quand non pas l'air. J'ai du goro, j'ai la lame. Bouteille de NSI et j'ai l'arme. Y'a du tonneau, pas de femme. On est versatisé, y'a des gamins Demande pas le ici. À part si c'est pour faire de la l'arisme. Et c'est rare, ce qu'on ça fait à l'usine. avant 28 ans, Inch'Allah, Bulgarie, là suis à j'hallucine. J'ai c'est une fois pas deux Et j'en fais un, deux, trois Après le quatrième j'ai la pâteuse passe au secteur y'a tout Même des rabatteuses Je m'allume sa mère la pute Le soir côté soda On va te gueule, pas te fous Comme au Minnesota C'est toujours le plus fort qui raison Hey, hey, hey Je vends la toutes les saisons Ah, ah J'arrive marqué dans ta maison Hey, shoot, que des buts de pute Y'a plus de dans ah. C'est toujours le plus fort qu'un raison